ku makuru yaciye kuri radiyo isanganiro mu kiganiro icyo ushikirije radiyo isanganiro iha akaryo wese akurikira amakuru yashikirijwe buri ndwi kugira atange icyiyumviro ciwe ku makuru amwamwe yamushyitse ku nyota gira icyo ushikirije gira icyo ushikirije iherezo rya cumi n'umunani rusama mwaka wa bibiri na cumi n'indwi mwabyumvise ni umwanya w'ikiganiro ugira ucishikirije niwo mwanya mwakura mukagira ico mushikirije ku makuru yaciye hano kuri radiyo isanganiro mukaba mubikora mwabanje kuba mwarumvise iyo nkuru kugira mugire ico mushikirije ko tugerageje kugaruka ku makuru yaranze ino ndwi ahanini ibice binini by'amakuru byari bigizwe eh, n'itunganywa eh, ry'amatora itora ry'ibwirizwa shingiro kwemeza cyangwa kurihakana mu ntango zino ndwi kwari uguheraheza eh, imyiyamamazo ikaba yarangiye ku munsi wa mbere nayo ku munsi wa kabiri mwarumvise inkuru ijyanye no gufuba ibiziga mirongo ibiri na bine by'abantu biciwe hariya muri komine buganza y'intara y'ibitoke ahanini ayo niyo makuru ariko tukaba tuzi ko hari n'ayandi menshi yaciye kuri radiyo y'isanganiro amwe ndetse musanzwemo ubu munashikiriza ko ibyiyumviro byanyu ku murongo w'ingurukanabumenyi ibyo byiyumviro bigacana mu makuru tubahaye rero urubuga rw'isaha yose kugira ngo makure umwe wese agashikiriza icumbiro ciwe mu rufasoni atakurengera uwundi atakurengera inkuru uko yavuzwe mu buhinga bw'ibyuma muza kwa kigona Albert Ndwayo Urban Inkuru nije ndi kuri mikro tukaba tuba hamwe wese iminota ibiri cyangwa itatu giragire icashikirije kugira duhe amahigwe abenshi bashobore kwakura turabahaye ikaze inomero mwakura ko niza zindi mumenyereye mu turazibashikiriza sangwa muri sanze kurira Ego inomero nizanze ninyene mumenyereye kubakoresha umuhinga buhinga ngurukana bumenye bwa WhatsApp murashobora gukoresha numero ya Econet leo ni 76 ubusa umurongo umunani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatatu iyo nimero nyene y'ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatatu iriko ku murongo wa limitere mirongo itandatu na rimwe niryo niko gaharuro kabanga utanguza hakaba umurongo wa smart mirongo indwi na gatanu amajana icenda mirongo umunani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatatu umurongo wawe na mobe mirongo indwi n'indwi amajana atatu mirongo itanu n'indwi amajana indwi na mirongo icenda na kabiri hakaba n'imirongo y'amatelefone yo hasi cyangwa yo mu nzu ni mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo indwi na gatanu canke mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri radiyo isanganiro mushaka no kuyikurikira kuri facebook isanganiro burundi canke mukazana kurikurikira kandi mukurikira ivyo dushikiriza ku murongo ngurukanabumenyi wa Twitter tubananye tubaha ikaze banyeretse ko ari umuntu ari ku murongo allo mhm ntibikunze kwagumaho allo allo mhm, mwiriwe neza mwiriwe tuvugana nande bana macumi Edouard ngaha mu kibenga inde macumi Edouard macumi Edouard mu kibenga i Bujumbura yego gira ah, ucishikirije icyo nagomba kuvuga mhm. ni uguhoza cyane cyane iby'imiryango yavutse imirya nkuru umwe arayidushikirije mhm. egome hama nkaba nagomba no gukenguruka ingena amatora yagenze neza ngaha mu kibenga naduherereye duherereye mm. ni ukuri ibyo bintu twarabishima cyane kandi namwe bwamenyesha amakuru mwarabyifashemo neza uko inkuru mwazishikiriza uko ziri mhm. ni ukuri icyo nicyo numva ntushikiriza cyane mm, urakoze gushima edouard mm, ijoro ryiza naho mu kibenga hashimye ingene ah, amatora yagenze n'ingene abamenyeshamakuru bayashikirije agahoza kandi n'imiryango yabuze abayo hariya mu ntara ya cibitoki ku mutumba wa ruhagarika ubundi ku murongo alo alo alo alo ntibikunze kwa twumva abandanya agerageza haracariho umwanya undi ku murongo alo mwiriwe mwiriwe tuvugana nande mhm, n'uyu ntibikunze baguma ku murongo mukwakura muze kumuraraba ko mwashizemo uburyo bukwiriye canke muri ahantu hafata neza alo alo alo mwiriwe ¿Aló? Uh -huh. ahari abagabo nyabuna nimuze tuje hamwe twubake igihugu twibarutse kuko ijunja n'ijambo ry'igihugu cacu bizova mu maboko yacu twigurwaruka ndabivuze ndagiye wundi munywanyi ah, ari ku murongo turabe ko dushobora kumwumva alo alo mhm, ibiko birakunda mu biga by'ibyuma barabandanya kuturabira abariko barakura uwundi ku murongo alo alo mwiriwe amahoro tuvugana nande apolinere eh, uherereye magana he mu isare mu ntara ya bujumbura mhm. turashima cyane ukungana amatora yagenze mugacu uherereye ko byagenze neza hmm. turashima kandi twagomba duhoze n'ijya miryango kwajya amakuru mwadusikiriza hmm, hariya mu cibitoke ijoro ryiza ikiganiro ni igira icushikirije turabandanya kubakira ni isaha imwe n'iminota mirongo ine ubundi ari ku murongo alo mwiriwe amahoro cyane amahoro tuvugana nande eh, eh, nsanze amahoro petero muri komine iburaza mu ntara ya gitega mm, sanze amahoro petero iburaza n'amahoro iburaza n'amahoro n'amatora mbere yagenze neza mm. mugabo mbanze bwa mbere guhoza imiryango yaburiye hajya mu kibitoki mvuga yuko n'abanyaburaza turi kumwe tubafashe mu mugongo tubahojeje tusigira umureme nta ngorane nta mvura idahita mm. abasi b'igihugu kuva kera bamyeho kandi tuguma tubarabira hasi mm. kuko badashima amahoro turimwo mm. anakenguruka ukuntu amatora yagenze mm-hmm. eh, twebwe inibura z'amatora yagenze cyagenze neza amatora byose murashima basha turashima mm. eh, bimeze neza murakoze yego murakoze cyane ijoro ryiza hiburaza petero eh, murakoze cyane murakoze wese murakoze ijoro ryiza kiganiro nigira icushikirije turabandanya kubakira imirongo yose iruguruye ubundi ku murongo alo alo alo mwiriwe mwiriwe alo alo alo mwiriwe mwiriwe neza yego tuvugana nande ibinani piyeri mu rusuni imusongati mu rutumo imusongati e, ko nagomba gushimwa yagenze cyo amatora hmm. yagenze neza piyeri aho uherereye imusongati byagenze gute yego aho mperereye ko yagenze neza wese hmm. kweri iri bwirirwa shingiro bararyemeje mm-hmm. neza ijana ku ijana mm. aho imusongati mwagemeje bose cyangwa urabare hari haburengeye hari aho burengeye ngira reka tworindira ibiharuro ntabanduka ngira tworindira ibiharuro ntabanduka ibiharuro mm, ibitigiri byavuye mu matora ntabanduka yego eh, bimeze neza rwose mm. ni nka mirongo icyenda <laughs> reka kumbure umugwi ubijejwe mwarumvise yuko n'umukuru w'igihugu yabigarutse ko ati niwo udoshikiriza ibiharuro mm. ijoro ryiza imusonga ati hanyuma mhm. nabwo amashime mhm. ingene imbonerakure kuri davidisha alo alo Pierre alo minani alo alo alo mhm. tumumvise neza uyu minani ariko arashobora kuzagukwakura kandi kugira agira icyo kuri iyo nkuru ah, tukabasaba kandi yuko muvuga ku nkuru twacishije ko hano kuri radiyo y'isanganiro ntabwo ari umwanya ahubwo gutanga inkuru umwanya gutanga inkuru ni umwanya ah, w'ikiganiro cyo ku munsi wa mbere aho iwanyu havugwa make uwundi munywanyi ku murongo alo alo alo mwiriwe mwiriwe amahoro neza amahoro amahoro tuvugana nande ni fideli minani fideli yego fideli uherereye hewewe muri butaganzwa zone mugege butaganzwa muri ruyigi yego tujye hmm. turashima rero mhm. tunge n'amatora yagenze yagenze neza rwose hmm. yego mwabyutse kare mutora kare mujya ku mirimo eee eh. ntashya hmm. ni sawa rwose twabishima ko twabikenguruka urakoze fite yego ijoro ryizaho mu butaganzwa fideli nawe nyene yari ibutaganzwa yariko agira ah, ico avuze ku bijanye n'amatora ingene yagenze hariya mu ruyiga aherereye ibutaganzwa uwundi munywanyi ku murongo alo alo ntibikunze kutumumva ikiganiro nigira ico ushikirije uwundi ku murongo alo alo mm -hmm. ikiganiro ntigira icucikirije mu bandanye mwakura tubabashinga ntahe bawushitse tuwugwa rukarunywanisha mu kubaka tuvavanure n'ugusambura hadiyo isanganiro kiganiro gira icushikirije turabandanya kubakira imirongo yose murashobora kwakura mu buhinga bw'ibyuma hariyo abariko barabakiraro alo alo mwiriwe alo woja kure ya y'iradiyo eh, ngoma na kugira icyo nsikirize mhm. ku yihe nkuru kwa bijya bintu bijyanye n'ubwicanyi bwabereye mu cy'ibitobo mm. bijya bintu uko ibyatsi turema kuko ujya bwicanyi n'indengerabutungane mm. bajya abantu bakoze bijya barabakwiye gukurikiranwa bagahana yego mwarabyumvise umushikiranganji yaba uw'umutekano yaba uw'intwaro yo hagati yarashikirije ko eh, bategereza kubahana bakoranye na leta ya kongo aho bavuga ko ubu mugwi wa juva eh. hmm, murakoze dusaba rero nk'abarundi ko bigiye ibintu bobikurikirana hmm. ni ikindi kintu dushimaze mu matora yarageze neza hmm. kandi turemere ibyavuye mu matora mugabo ntahanini nk'abatoye oya bakwiye nyine gutwara nk'uko nyine bita nk'uko batoye iri tegeko uti bakwiye kugira iki ntituri ko turabumva neza alo mwari muvuze uti bakwiye kugira gute ati abatoye iryo tegeko oya mhm. bakwiye kubona ko abavunzi ibyuka na bene bagakurikira abantu mu muhanda mm, umunyagihugu eh. mwarabyumvise abategetsi batandukanye bavuga ati ufise icyumviro cyo gutora ujya uburenganzira bwiwe n'uwa ego ni uburenganzira bwiwe nta ukwiye guhohotera undi si eh, eh, ngombwa yuko abantu ati si ngombwa yuko abantu bose bumva ibintu kumwe oya oh, ni demokarasi umwe wese yagira icyiyumviro ciwe ariko eh, byose bikaza mu ntumbero yo kwibaka igihugu murakoze ijoro ryiza twese eh, mm. ubundi ku murongo wa alo alo alo alo alo mhm. turabumva neza bariko barakura kumbure abariko barakura murabe ko mukwije uburyo mu matelefone yanyu mongere murabe ko aho muri hafata neza kugira dushobore kubumva n'abariko bumva radiyo isanganiro bashobore kubumva ubundi alo alo n'uyu mhm. ntituri ko turamumva neza kora iciza ndagukore neza kora neza ndagukore ibyiza kora ibyiza byiza radiyo isanganiro ubundi ku murongo halo halo mwiriwe amahoro neza tuvugana nande eh, ndi na igombe federico mu gitanga nubwo kuba telefona federico mu gitanga yego nagomba gushyikiriza kuri mhm. iyi nkuru radiyo isanganiro y'uyu mugabo n'umugore b'insigamwana bamugura mhm. bagahita bamuhamba mhm. mbega uri mu ntara ya hega Frederico eh, wavuze ko uherereye he mu gitanga mu ntara he cyane ko n'ubuzima amakuru ashaka kwisangana ko umugore n'umugabo bishe umwana kuko nta intara iyo ari yo gusa karusi ni karusi frederico ah, none iyo bahawe ubutumwa bwa ngo bamuhane icyaha yakoze nka kiriya yego eh, inzego z'ubutungane ziriko zirakora sawa mwamugize neza niba mufite bamuhane yamenye hmm. ijoro ryiza aho mu gitanga yari frederico turabandanya kwakira abandi radiyo isanganiro tubandanya kwakira abagira icyo bashikirije ku makuru yaciye hano kuri radiyo isanganiro alo mhm, uyu ntagumye ku murongo ni saha zibiri zibura iminota icumi ubundi mhm. twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano zimbaza z'amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano twirinde kurara kunyuruzwa twirinde kurara twibwa twirinde kurara tunyuruzwa twirinde kurara duhunga twirinde gusubira mu ngwano zimata z'amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano zimata z'amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano rwaruka dukunde igihugu twiteho amahoro imigambwe intara dusananiro wundi ku murongo watweretse ko ariko mu buhinga bw'ibyuma haro mwiriwe twiriwe hmm, tuvugana nande hamenyimana Emmanuel ari mu gihosha hmm. nagomba kuvuga ku bijyanye n'aya matora mwadushikirije ejo mhm. kubera ko mwadushikirije ko byagenze neza igihugu nka cyose mhm. nagomba nyirakamo rero uko ubona ko abenegihugu bitayeho bakayitaba n'umwete mwinshi mhm. bajya nabo twahaye amajwi ko bokezanya abatoye yego n'abatoye oya bagakizanya hmm. kugira ngo tubashe kwigina n'insinzi twese dutekanye nk'abarundi yego nk'abarundi nk'ibyo hmm. byahitiye ntibisubire kuvuga ngo ngo runaka ngo byagenze gutice kuri mhm. eh, bagakinguka ko natwe twakingutse mu kubaha amajwi hmm, urakoze manuel kumbure ako kamo kawe nako mu ngendo ya demokarasi umwe wese utsinzwe uwutsinzwe aho ahubwo mwese murafashanya mu kubaka igihugu murakoze Emmanuel Hamenyimana ati watsi watoye yego no watoye oya baramukanye bashime kuko bose allo ubundi ku murongo allo allo allo mhm. ntibikunze kutumumva ariko aratera kamo Emmanuel ati yawatsinze ego canke wa watoye oya canke yego bose n'abarundi boramukanya abagakeza allo eh ni more namahoro tuvugana nande tuvugana muri serumuyiki inde halo marisere mu ruyigi marisere mu ruyigi yego komine ya hehe ndaganduba hmm akaba e, eh mhm. e, mhm. ko matora yageze neza mhm yego twashima kwe rero ine kwatoye neza byagenze neza mhm Marcel ntituko turamumva neza hariko yavuze ko ariko arashikiriza inkuru kujanye n'amatora kwagenze neza aho aherereye i ni mu ntara ya Ruyigi kumbure nyaronka umurongo kandi neza arasubira agaruke twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano zimata z'amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano namwe baduserukira mukunda igihugu niteye amahoro imigambwe amoko amadini kajya isanganiro isaha zibiri zibona iminota itandatu turabandanya kubakira ikiganiro n'igira icucukirije mugume mwakura halo mwiriwe mahoro neza tuvugana nande yego ni viyane matara muri bujumbura mhm twagomba dushimire imana ubwa mbere ingene amatora yagenze neza mhm. amatora ashimire ingene mwabyifashemo mu kudushikiriza inkuru nziza mu matora yose twongera mm. duhuze n'irya miryango yabuze mu cibitoke mu ntara cibitoke urakoze viyane yego murakoze uduha umurongo nawe twabura uri hmm, mirongo yose iruguruye kumbure murabandanya mwakora mugerageza umwe wese araza kuronka haracari isigaye iminota ishika mirongo itatu y'ikiganiro alo alo alo alo alo alo alo turabumva na mahoro aho ni kwisanganiro yego mushobora kuva hafi yaho hari urwamo alo mushobora kuva aho hari urwamo Eh, ndiko ndabumva neza n'umuntu munywanyi bita Elias ndayebura Elias uherereye he eh, nkunda gutelefona igikorwa cyari kibaye cyiza rwose Elias uherereye he eh, ubu mpagaze mu cyarama hmm, uti mucarama mushikiriza iki mushikiriza iki ku makuru twashikirije kuri sangwa alo alo mhm. hirya ari mucarama kumbure sinzi ko akeneye ko yoja hafi y'ahantu hari akaradiyo kavuga kugira ashobore kwiyumva ariko twebwe turamumva neza uwundi ku murongo alo sabwe ni Egide mu Ruyigi Egide na mahoro Ego turashima cyane no kuri mm, mu Ruyigi muri commune yi Mhm Egide mu Ruyigi nawe ntagumye ku murongo twakire uwundi alo Alo tuvugana nande halo mhm. niba ntibikunze ko tumwumva wundi ku murongo halo halo mwiriwe tuvugana nande waduza kadiri uti tuvugana nande mba mu ntara mu gace kwivuga izina mu ntara ya hehe imwaro imwaro eee eh. mhm. gira ico ushikirije nshaka kuvuga ku vyerekeye vy'aya matora mhm. aya matora yaragenze neza mugabo hariho ukuntu yabayemwo amahinyu bukeya aho uherereye eh, aho mperereye hmm. nk'uko hariho nk'ab'imisiro y'abarundi nta bantu bariho bari baserukira hmm. hanyuma rero twebwe tugaca tubonamo amahinyu kubera hari yiganjwe n'umugabo umwe wonyine ariko kumbure ntibabarungize hari abarumvise ngira ngo bumbure babona umutekano wabo ukeneye ariko mwari mwumvise ko inzego z'umutekano abajeje mu matora bose baba bahari ngira bari guheza bakabitura ntawe ushobora kumenya mugabo nicyo gituma tuvuga ko bamwe bamwe twayibonyemo amahini cyane rwose birenze urugero rero kabisa murakoze murakoze namwe ubundi munyanyi ku murongo alo alo alo mwiriwe neza mwiriwe neza tuvugana nande alo tuvugana nande mwiriwe neza mwiriwe tuvugana nande yego umunywanyi mhm, n'ubu ntituri twe turamwumva neza n'abanywanyi bakamwumva neza ariko wewe ntibikunda ko atwumva ibyo tumubajije amoko komini intara ane muji inama n'ingingo nagari nta misumba y'ingimba simata z'amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano simata z'amahoro n'umutekano twatakaza amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano isanganiro kiganiro ni gicucikirije turakira abandi ku murongo alo alo alo mwiriwe mwiriwe muje kure gato y'akaradiyo eh. mhm. mugende kandi kure y'akaradiyo canke mukagabanye uranyumva neza mhm. ongera ugabanye iyo radiyo ongera ugabanye iyo radiyo halo gabanya iyo radiyo kandi mhm. tuvugana nande uherereye hehe mu rutana kiri icuci kiri icu halo halo uyu munyagihugu yari mu rutana reka twakire uwundi halo halo halo haro mwiriwe ku mwiriwe tuvugana nande Thierry Mukinana ku itizi Thierry Mukinanira Yego Ngira icushikirije ku makuru twacijije ko hano ku isanganiro Sinago mashikirize nago mashimire ngene mwitwaye neza ije mu gushikiriza inkuru janye no guhinya yizashingira makuru mwadoye mm, Hari mu runani rw'amaradi Rw'amaradi arenga 15 Mm 15 nyene nkaba eh, nongeye nshimira intara ya kanza nsanze mvukamo ubwene bibabyitwayemo neza bagatora neza mu mutekano ntangere nkaba hmm. nongeye nshimira na komine mhm. mu nsanzwe mbayemo natoreyemo twarutse ikibanza cya kabiri aho hose biracari bitigiriye imfatakibanza ntacyo ugomba mbaye ndabishima uko nyine nta kibazo mu hmm. gihe kiza ku isangano mwaduhaye ibikorwa byiza cyane murakoze tiyeri yego hmm. ya yashima ingene uh, ah, minyesha abamenyesha amakuru bashikirije neza makuru alo ubundi oh. ku murongo alo Eric eh, waduza kajwi Eric mhm. Eric Muyinga la shora kwa akura arashobora nilo kila chasika jimino ta ibiri n'icyenda nishenda wundi murongo alo alo alo ubundi ku murongo alo alo hmm, ni amahoro ah, ni amahoro kabisa tuvugana nande eh, ni umuntu bita ntibirangeza ava mu ruyigi ari ku mutumba wa ruharo hmm. eh, aha ni ku isanganiro ni ku isanganiro bw'irica ushikirije eh, jya urumva ikintu ushikirije mm-hmm. ndashima neza cyane ngene amatora yagenze neza aho uherereye aho mperereye kabisa amatora yagenze neza kubera sekirite yari ikwiye kabisa mhm. ego hama rero nkaca ngira urabona haburana babiri hagatsinda umwe mhm. nkaca ngerageza e, gukeza abatsinze cyangwa abatsinzwe nkavuga ati twese turibamo nta ngorane mhm. ihangane nta kibazo kabisa duhuye no kuramukanya nta ngorane mubandanye mubana neza ego nta gushiha uwundi ngo ni uko yatsinzwe ni nayo ngendo ya demokarasi yari intimirange izamuruye igihe ubundi ku murongo alo ndagize mwiriwe mwiriwe neza genda umuntu adashimye kwivuga izina aherereye hehe imwaro hmm. ahantu habereye amatora yaho n'arindi ejo mhm. sinavuga ngo umutekano warahungabanya umutekano wari ukwiye hmm. ariko ikintu nagaye kimwe mhm. hari abantu baza baraza gutegera abantu bagiye gutora hmm. bababwira ngo muze gutora ngo gutya umunyagihugu ah, ubibonye ibyo eh. ngira mwumvise umuvugizi mu gutegura amatora ati ibyo bari gucamo bicikiriza abakozi bacu bo ngaho n'abandi bajeje intwaro eh. eh, kumbure iyo ubonye akantu katagenda neza hmm. nico amategeko abereyeho uraheretse ukereka ubujeje kuyubahiriza gutyo bagafata ingingo zibereye yego ntaco ntaco bitwaye cane mm, mm. hanyuma ntaco umuntu azogira reka ntaco tubashimire mwebwe abamenyeje amakuru mm. ejo eh, mwakoze igikorwa gikomeye cane murakoze ego mugire ijoro ryiza ijoro ryiza namwe aho imwara uwundi ku murongo eh? alo eh, alo muduza kajwi ah, duzijwi biba mhm. mhm. bidakunda ko abanywanyi bakumva uyu munyagihugu wavutse ko arwaye mu mihogo bidakunze ko <laughs> tumwumva urumva n'abanyagihugu n'abariko mu bisanganiro ntibamwumva tuwundi ku murongo alo alo wundi ku murongo alo alo alo alo Mhm. ntituriko turamwumvuye ikiganiro nigira icyo ushikirije alo mwiriwe tuvugana nande tuvugana salumu gatumba salumu waduze ijwi eh? salumu uherereye eha gira icyo ushikirije ibyo kabisa amatora aziga mu gatumba yagenze neza wari we wose akarere kari kameze kenshi vurema kandi abantu baratoye ku bwawe w'ibisani hmm. eh. urakoze aha mu gatumba yego kabisa mhm. eh. ikiganiro ntigiricishikirije ni saa zibiri nzirenze ku minota itanu ubundi ku murongo alo alo alo mhm. ntibikunze kutumva abarundi turi bamwe kandi twese twose rimwe basokuru bari bamwe banyokuru bari bamwe abarundi turi bamwe kandi twese twose rimwe basokuru bari bamwe banyokuru bari bamwe nimuze nimuze nimuze nimuze nimuze abarundi twese reka twese turi bamwe nta muhutu umututsi umutwa reka twese turi bamwe mu buraruko turi bamwe mu bumanuko turi bamwe mu buseruko turi bamwe no mu burengero turi bamwe twese twose rimwe nimuze saa kuri radiyo isanganiro ni saa zibiri zirenze ku minota irindwi ikiganiro ni kiricucikirije twakira uri ku murongo mwiriwe neza hmm, tuvugana nande jerome jerome uherere he nshimiye uri mu ntara ya bujumbura alo yego ndi bujumbura gira icucikirije ushikirije Mhm. munyagihugu munyagihugu ndakumva mm, turi turakumva neza uhagarara ukaguma hamwe nibwo ndakumva alo alo alo alo mhm. uyu munyagihugu ntituriko turamwumva kumbure ashobore kuja aho ahagarara neza aronka umurongo avuge agira icyo ashikirije ku makuru aciye hano kuri radiyo isanganiro canke yavugiye mu runani rw'amaradiyo kuko na radiyo isanganiro yari irimo natwe duheze tumwakire tumwumvirize neza ikiganiro nigire tushikirije ubundi ku murongo alo alo alo אתה הוא king nikibawa Kwanyinja vi Kwanyu ubisha Ishari nizigo lavandi blessed to teach you God barageze ko twese dusangira ijambo ni isaha zirenze ko iminota icyenda turanganya n'ikiganiro ubwira ucishikirije ubundi ku murongo halo halo halo oui halo mwindiwe eh ndi Fedeko ngarutse inde Fedeko mu gitanga cyo ngarutse Frederico Mugitanga eh, ndagarutse kuri ku murongo tuguhaye umunota umwe kugira abandi bashobore kuronka akajya ko kwakura nagomba mhm. eh, kuvuga kuri aya yabaye wari wabivuze ko ariko mu kanya eh, nagomba gufata abatsinze n'abatsinzwe ko batora banayingoye kugira ngo bagwane mu nda uko niko bimeze abantu ko barahiganwa ntibatsinda bose yego mm. urakoze frederico kuri ako kantu mu mu gitanga turabaje tubananya kubakira alo alo eh. waduze akajwi eh, <coughs> duze ijwi kandi eh, nakagirite ngwaye gusa nandi nimore <coughs> nimore tuvugana nande eh waseshimye kwivuga izina uherereye hehe ya muri gutumbarirare mm eh mugabo mva ndiko kuri ibi byabaye jo by'amatora mhm mm urumva bareke gushimagiza ngo byagenze neza kuko umusanzu ibintu kumbure wewe aho uherereye harashobora kuba haragize akatagenda neza ariko abavuga ko eh. byagenze neza munyagihugu ububahirize wowe uvuge ibyaho uherereye ugira icyo ushikirije ku byo twavuze ngaho wowe ni ukuvuga uzo buri kuvuga aho uherereye washoboye gushika eh, mhm. nabyiboneye mhm. kuko mhm. <clears throat> eh, nta k'umuntu ashobora gutanga zirya dese za seni zirya mpapuro ashobora kujya kwereka umuntu ahatorera hmm. alo no ariko ngira mwarumvise ababikoze ku mirongo barabonwa n'ababijejwe mwumvise yuko hari bafatiye ibihano n'abandi bariko barafatirwa ibihano bunyene eh, hari hmm. igiture kinini umva ico nitwashobora kucubahuka kuko hmm. urabona ko bigoye umunyagihugu wewe warababonye ntiwaheza ngo vyerekeye ababijejwe oya nshinge <clears throat> kuba ikivuga uko mugabo ukeneye gusa ari ikimenyetso ni ukivuga hmm. mugabo byarabaye mhm. aho uherereye ngira niba warabibonye ariko wari ukwiye kuba wavyeretse ababijejwe kugira nabo abo bantu bahanwe mwarumvise abakubwa ku mirongo bariko barakora ibyo bitemewe n'amategeko bagahanwa ngira mwumvise ko hari n'izindi ngingo zafashwe n'amasentare nta kundi twabiretse tubibona kuko ntabwo twajya twitwara kuko murumva aho bica yuko atabyabaye ko mutabibyeretse ababijejwe byarashyitse ariko rero mubimenye ariko icyabaye cyarabaye tugira amahoro mm, umunyagihugu alo alo wowe urabona amakosa ntuyereka ababijejwe eh, biragoye mm. reka tugushimire aho mu ntara ya bujumbura kuri icyo cyiyumviro cy'iwawe byarabaye nta kundi kuko bimaze kuba nta uwundi munywanyi ku murongo alo alo alo mhm. umunyagihugu yavuye ku murongo yari uwo mu ntara bujumbura avuga ko hari abo yabonye bakoze amakosa ariko ngira mwari mwumvise ababijeje mu gutegura amatora babwira ati muca mu bisi badushikiriza alo Halo? Halo? Mhm. Ntibikunze ko tumwumvuye mu nyubako. saa cumi n'ine eh, twakira ubundi hmm, ntibikunze kuhaguma ku murongo ariko ikiganiro kiracasigaje umwanya ushika ku minota cumi n'ine tubakira mugira icyo mushikirije alo hajya isanganiro alo alo alo alo mwaduza kadwi nabumva tuvugana nande rero nari mu bigi riyo inde halo mhm, turi ko turamumva neza umunywanyi wo mu ntara ubundi ku murongo halo mwiriwe eh, mwiriwe neza izimye radiyo eh. yizimye neza nayizimitse tuvugana nande mbo ndi umuntu wo muri rirare ngahanye munyakibande nyakibande ni muri komine ye komine sare yewe hmm. aho mperereye batwigisha batubwira ko nitwatse mu matora tuzobona kakuma utoye oya kadushaka gucakira munyagihugu nararindiriye ndakabura <laughs> munyagihugu allo aha uyu nawe yariko aravuga ibintu atavyemezo dufitiye canke wewe yo yo, yo twerekana aho amatora yose yabaye ibyo arimo aravuga ntaho byabaye kandi tukabamagarira kugira icyo muvuze ku makuru gusa twashikirije ngaha kuri radiyo isanganiro are tukababuza ko mugira icyo muvuze tutavuze kuko ibyo bindi babifatwa ko ari nk'ibihoca nk'ibintu bitabaho ikiganiro ni igihe turabandanya kubakira radiyo isanganiro ikiganiro nigire cucikirije mhm, hari uwundi ku murongo ntibikunze kwaguma ko hari uwundi alo muze muraraba mwakuye ku madirije muzimye iradiyo canke muyije kure cyane kugira dushobore kubumva neza alo halo mhm. ntibikunze ko tumwumva igiti ni mu byishyu kabiri abarundi tube maso nitwongere guhendwa aduha ikiganiro ikiganiro ntigirikirije twakire ubundi ku murongo alo mwiriwe mwiriwe zimya radiyo cyangwa ujye kure gira icyo mushikirije kandi nshikiriza ndashima amatora yagenze neza ino muri rutovu muri rutovu mu ntara ya bururi mu ruhando yagenze neza eh, itwirirwa shingiro bararitoye aro aro turabumva muranyumva nagomba gushima rero mugabo kimwe gusa hariho umutamakazi numvise idoga yuko abana b'imisore baciye halo iki kiganiro ntimuduhe amakuru ahubwo mugira icyo muvuze ku makuru twe twashikirije eh. hmm. ibyo kumbure muzabishikiriza ku munsi wa mbere mu kiganiro aho iwanyu havugwa make Mm. ndashima cyane ko amatora yagenze neza mhm. ngomba gukenguruka nkeza ko amatora yagenze neza mm. nicyo nagomba gushyikiriza mm. urakoze munyagihugu yego me mhm. gisigaje iminota icyenda kikarangira tumandanye mwakura imirongo iruguruye dusangiye ariko zirenze ku minota n'umwe twakira undi ku murongo alo mwiriwe alo alo uyu munywanyi kumbera ariko ari twakura ntikuva kandi tugeze tumumva eh, eh, nande banweri bururi inde banweri mm, e bururi eh, hmm. eh, e eh, ni bururi muri komine yi komine songa ejo nagambazwe iki alo alo hadisanga alo manuweli ikiganiro ntibabaza mugira icyo muvuze ku byo twashikirije yego nagira mvuge kuri ibi byabama tubwira ku kabiri muri e bucana yandi ikiganiro twababwiye murakura mukagira ico muvuze ku bijanye n'amakuru twabashikirije eh, nimwashaka kubaza canke eh, gutanga amakuru muzoheza mwakure mu bindi biganiro Nubu nico ngyashikirize kuri bucana yandi nyene iba ya iba yavutswe nyene. Ah, gira ico kuri iyo bucana yandi? Eh, barayitubwira mugabo ntatubwira nk'umuganga abakorera. Mm. Eh, Allo Manueli? mukeneye insiguro muraheza mukakura inyuma y'ikiganiro cyangwa inyuma y'ayo makuru eh, abamenyeshamakuru niho baba bari bakabakira bakababwira ibikenewe ah. hmm. murakoze aho ibururi mu wundi munywanyi ku murongo hano hano mwiriwe hano hano uyu munywanyi ntibikunze ko tumumva wundi ku murongo alo kiganiro kirijukirije casigaje iminota ishika kuri itandatu ubu uri ku murongo alo mwiriwe tuvugana nande alo yuri yuri kimukike mm, gira ico ushikirije erike gushima ukuntu amatora yageze zimya radiyo erike wongera kandi ugabanye agomba gushima mhm. Eric ati ndashima ingena amatora yagenze ariko umurongo wiwe ntumeze neza mhm. kumbura icyumviro ciwe cashitse arashima ingena amatora yagenze ahaherereye mu kike eh, niyaronka umurongo arasubira kwakura mu minota itanu dusigaje Alo? Alo, mwiriwe? Mwiriwe? Iwe neza. Mm, tuvugana nande? Bana nkuko bisanzwe. Mhm. Avugana na nkuru nziza wa Defagisi ngahanye musenye kumena yabirabo. Mhm. Ukuri natese nogenda ntazimye ne bana amatora yarakenze neza. Mhm. Yabiraba n'ikidoro. Mhm. Eka ndetse ku mpande zose amatora yagenze neza muri rusange. Aho uherereye Nyamiraba nta ngorane zabaye? yana yanacharechana naga bintu by'ingorane turi biba hawe hmm. nanze nagomba kugenda sira hmm. urakoze odifax murakomeye ijoro ryiza aho inyabiraba wundi ku murongo halo halo hmm. halo ntibikunze kwaja ku murongo halo halo Alo alo ikintu eh, eh, ndagomba sekiritse ubanza twidondore tuvugana nande rero ndi umuntu muri komine bugarama bugarama muri rumonge yego akazina mhm. ntibikunze kwaguma ku murongo n'uyu umunywanyi God come to us in the class yeah radiyo isanganiro ubwira icucikirije twakire umunywanyi wanyu halo halo ndabumva hmm, tuvugana nande halo tuvugana nande mhm. kumbure umunyanya nawe ntibikunze kwaguma ku murongo ntituzi ko hari ibirere bitagenze neza reka ikiganiro gicucikirije duce turangiriza hano dushimire mu mwese mashoboye kwakura mukaronka imirongo mukagira icyo mushikirije mwakoze mwebwe mwese aho Edouard mu kibenga Prenel Misare nsanze amahoro Petero iburaza mu baraza muri gitega Minani mu rutumo Minani Fidel wundi Butaganzwa Federico Igitanga Igitanga Hamenyimana Emmanuel mu giyosha Marcel Butaganzwa Vianney Imatana Imatara ubundi ativuze izina ry'imwaro ukiyeraho imukinanira ntimirangiriza mu ruyigi akaba undi ativuze izina n'imwaro salumu ari gatumba undi ativuze ari bujumbura n'undi ativuze ari